فاز فوزا عظيما Nakon zahvale uzvišenom i salavata i salama na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, nastavljamo govoriti o ahiretskim stanicama, o tome šta čeka čovjeka kao biće nakon njegove smrti. I prva stranica bila je upravo smrt, odnosno izlazak duše iz tijela. Druga stanica povratak ponovo duše u tijelo. Treća stanica bila je kaburski stisak ili zagrljaj, zavisi kako za koga, da li je bio vjernik ili nije. Četvrta stanica kabursko iskušenje, to jest ispit od strane dva meleka. Peta stranica život u Berzahu, život koji je za vjernika u džennetskoj bašći i svako jutro i svako večer gleda svoje mjesto u džennetu i život onoga ko nije vjerovao, koji je džehennemska dolina i gleda svoje mjesto u džehennemu svako jutro i svako večer. Sedma stanica, šesta naime, prvo puhanje u rog, smak ovoga svijeta. Sedma stanica, drugo puhanje u rok, proživljenje svega što je bilo živo, od ljudi i džina i svega što je imalo dušu i životinje. Osma stanica, okupljanje stvorenja na ovoj zemlji na kojoj živimo sad. Deveta stanica, šefat, zauzimanje naših poslanika sallallahu alaihi ve da počne presuda stvorenjima na sudnjem danu. Deseta stanica, prelaz na novu zemlju i odpočinjanje obračuna koji ima tri faze. Podjela knjiga u desnu ili lijevu ruku, zatim ispitivanje onoga što se nalazi u knjigama, da se provjeri kakve su bile namjere i koji su bili nijeti i šta se nalazilo u dušama ljudi dok su radili ta djela. I treće, vaganje tih djela. Stegli smo do 11. događaja, odnosno 11. ahiretske stanice, koja je možda za ljude i najteža i najmučnija za podnijet, a to je vraćanje tuđih hakova, ispravljanje nepravdi koje su se dešavale među stvorenjima. E tu dolazi problem. I uzvišeni Allah Đelešanohu kaže وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَ Toga